перевірену повістку. Ну а далі? А далі перевіримо ще раз. Принесемо теки, длубитимемось у картотеці, поговоримо по телефону. І все це на очах у сурло, щоб він почав нервувати. Розумію, розумію. А далі? Ну, а далі, скажімо, сталася помилка. Нас викликали випадково. Ви ніколи не мешкали у будинку номер 77 на проспекті Ледрю Ларен? Ні, скаже Сюрло, ні. Ну, правильно, ми відшукали потрібну нам людину. Е, того пана, який вас звати Жозеф Сюрло, колись він мешкав у Монморансі. Ми знали, що він приїхав. Тож, розшукуючи його, спочатку натрапили на вас, але вже знайшли його. Вибачте, вибачте нам. Надто ревно вибачатися не будемо. В поліції це не заведено, і сюрло піде собі з полегкістю. А може, цю полегкість йому схочеться розділити, ну, ви здогадуєтесь, із ким? На мою думку, якщо сюрлом прийде до комісаріату, значить йому дано такий наказ. І після відвідання комісаріату він, напевно, піде зі звітом до свого патрона. А ми тим часом продовжуватимемо стеження. Але це може тривати довго. Ну, Для чого зайві прогнози? Робімо те, що робимо. Зараз ми маємо лише чекати, поки пан Сюрло зважиться вийти з дому. На це в кожному разі нам не доведеться чекати годинами. Ви не хотіли б переглянути газети? У кабінеті Бертрікса світили лампи, і це не було зайвими розкошами. На дворі стояв такий самий, як і вчора, жовтавий туман. Газети коментували виступ генерала Деголя. Один міністр вимагав смертної кари для королів Чорного ринку. Ніяких послаблень в обмеженні споживання електроенергії до весни. Задзвонив телефон. Бертрікс неквапом зняв трубку. Ішлося не про серло. Знову дзвінок. Цього разу чудово, відказав Бартикс. Ви попередили, Андре? Чудово. Так, друже, можете трохи розім'ятись, погрітись. Ем, можете сходити до критея. Так, О, не раніше, як о пів на дванадцяту. Згода. Потім сказав мені, він вийшов у калошах, плащі, новому кашкеті. Перш ніж відчинити хвіртку, навіть перевірив, чи не забув повістку. Я думав, що він поїде автобусом о 10.15. Ну, чудово встигли. Але, певно, має ще якісь справи. Ми ну, про це незабаром дізнаємось. Чекатимемо тут. Будемо слідкувати за розвитком подій по телефону, як у штабі. Ні-ні ні. Це не мій метод. Але ми маємо ще почекати підтвердження, що сверло таки сів в автобус. За автобусом теж спостерігають? Від вас нічого не сховаєш. Так. Вчорашній ваш ключник Андре. Він зараз сидить у кафе Берхсона. Звідти видно зупинку автобуса на вимогу. До того за Сюрло слідкуватимуть від самого дому. Я передбачив усе. І тільки не він виведе нас на світ. До речі, вам ніколи не потрапляла до рук фотографія П'єра Маргла? Ні. Я навіть не мав уявлення, який він із себе. Це тільки тепер спало мені на думку одну теку і звідти фотографію формату поштової листівки.